الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون صدق الله العلي العظيم हाणे पंजेतालीह छेतालीह आयत वरी पढ़ीसूं ऐं पंज सतेतालीह खां वठी वरी ॿावंजाह आयत ताईं वरी पढ़ियूं हाणे थोरी हिकिड़ी ॻाल्हि मूंखां रहिजी वई जेका चवणु खपंदी हुई पंहिंजे हिन में पंजीताली आयत में अला फला फरत अलाह खलक कुल दआम आहिनि सभिनी खे खलक पाणी वॼा पाणी सां वुज़ूब कजे थो दयाबथिम सभु जानवर जानवर आहे हैवान जेके इंसान ज़ात मतलबु पखी पखण सभु मीमा आहिनि अला बथनी हिकिड़ा आहिनि जेके पंहिंजे पेट भर हलनि था रहनि था वमिनोमशी अला लाइन ॿिनि पेरनि ते के हलनि था मज़ा जेके आहिनि उन्हनि मज़ा चईन ते हलनि था चौपाए पधरो करण वारियूं आयातूं आहिनि जेके ॻाल्हि खे पधरो कनि अलाहदी सातिन मुस्तक़ीम अलाह ताला जंहिंखे चाहे तंहिंखे पंहिंजो हिदायत वारे रस्ते ते हलाए उन ते पंहिंजो हिदायत ॾिए जो उन रस्ते ते हले हाणे इन में हिकिड़ी ॻाल्हि जेका करण वारी हुई जेका कोन थी आयसि ताईं सा इहा आहे त जेके जानवरनि जूं ॻाल्हियूं कयईं त पंहिंजो हिकिड़ा पेट भर हलनि था हिकिड़ा ॿिनि टंगुनि ते हलनि था हिकिड़ा चई टंगुनि ते हलनि था पंहिंजो हाणे पोइ इन इनमें आयतुनि मंझि अलाह ताला इबादत जी बि ॻाल्हि कई आहे निमाज़ जी बि ॻाल्हि कई आहे हाणे पंहिंजे रशीद्दीन अल महबुद्दीन रहमत पंहिंजे तफ़सीर कशीफल इस्लाहार उद्दत अबरार में ऐं ॿियनि मुफ़सरनि इहा ॻाल्हि आंदी आहे त पंहिंजो जेके असांजी निमाज़ आहे जेका उहा उनजी हयत उनजी शकिल जेका आहे सा चइनि क़िस्मनि जी शकिल आहे हाणे हिकिड़ी पाण जॾहिं बीठा आहियूं पंहिंजो क़याम में निमाज़ थो पढ़ूं अलाह अकबर करे बीठो बीठल माण्हू निमाज़ थो पढ़े त ॼण ईअं आहे जीअं जबल बीठो आहे हिकिड़ो त या ईअं आहे जीअं पंहिंजो वॾो को जानवर मथे इंसान वांगुरु जीअं इंसानु बीठो आहे इंसान वांगुरु उहो बीहण आहे क़याम जेको आहे सो इंसान वांगुरु बीहण आहे हाणे ॿियो वरी खां पोइ रुखू था करियूं जेको रुखू ईअं आहे जीअं जानवर जेके चौपाया हलनि था पंहिंजो कंधु हेठि हुननि जो ऐं चारई टंगू पेर ॿई हेठि जेके पंहिंजा हथ आहिनि पाण ॿ हथ आहिनि पंहिंजा ॿ पेर आहिनि पाण ईअं था चऊं हुननि खे चारई टंगू था चऊं हुनखे हथु चऊं कोन हथ आहिनि कोन ढगे खे ढोर खे पर हाणे ॿई अॻियूं जेके अथसि से टंगू आहिनि पोयां बि ॿई टंगू आहिनि चारई टंगू आहिनि हाणे पंहिंजे पखी खे बि हथु आहिनि कोन को हुनखे चुंब आहे जंहिंसां सभु कुझु इस्तेमालु करे थो वरी ॿ टंगूं अथसि त हाणे असां जॾहिं रुखूं था करियूं त जीअं चौपाया आहिनि अलाह ताला की मतिलबु त उहो निमड़ी पंहिंजो अलाह ताल रु था कनि ऐं पंहिंजो खाधो जेको फूड आहे जेको हुननि जो हासिलु कनि था पाणी पीअनि था उहो झुकी पीअनि था इंसानु जेको आहे सो मथे ईअं गिलास में पाणी विझी थो पीए ऐं पंहिंजो हथ सां खाए थो या चमिचे सां खाए थो या छा जेको बि त उहो खाए थो हथ सां थो खाए ऐं वाति में थो विझे मूं मथो हुनजो मतिलबु ठीकु ठाकु सिधो स्ट्रेट आहे उहो हेठि झुकी कोन्ह थो खाए झुकी कोन्ह थो पिए निमाज़ जेको आहे सॼो वक़्तु पढ़े थो उन वक़्तु इबादत जेको करे थो उन वक़्तु उहो झुके थो रुखूअ जे हालति मंझि इहा ॼण ॿी ॻाल्हि आहे जीअं सभई जानवर जेके चौपाया आहिनि जंहिंखे कैथल जंहिंखे चइजे उन उन मंझि उन वांगुरु हू झुकनि था में रुख में झुकनि था हाणे वरी जा सजदे में वञूं था त हाणे पेट भर त कोन था विहूं पेट थोरो मथे आहे असांजो पर मुंहुं असांजो पंहिंजी पेशानी जेका आहे नख जेका अठ शयूं जेके आहिनि से सजदे में पवनि थियूं जेको नॉर्मल माण्हू निमाज़ थो पढ़े त उहो अठ अठ उज़वा आहिनि जेके धरती ते कुपनि था कहिड़ा हिकिड़ो पेशानी आहे ऐं नख आहे ॿ ॿ थिया इहे ऐं पंहिंजा हथ थिया जेको पंहिंजो ॿई से उहे थिया चारि ऐं पंहिंजो जेके गोॾा आहिनि से उहे थिया छह ॿ गोॾा ॿिन्ही टंगुनि जा ऐं पेर जेके आहिनि ॿई उहे खुतल पंहिंजो उते अठ उज़वा जेके आहिनि से ज़मीन ते धरती ते पवनि था या पर पे पेट कोन थो पए पर पोइ ॼणा असां बि असांजी शकिल बि ईअं थी थिए जीअं क्रीप क्रीपिंग जानवर जेके आहिनि पंहिंजे पंहिंजे पेट भर जेके हलनि था रड़नि था पंहिंजो उन वांगुरु ॼण असांजी शक तकरीबनि शकल ओहिड़ी थी थी वञे हली त इहा ॼण सजदे जी हालति इहा आहे इंसान जा मा माण्हू जॾहिं सजदो थो करे पर पर पेट भर असीं कोन था हलूं न को पेट भर खाऊं था न को माण्हू बरारी जा वीचारा माण्हू वरी झुकी करे पाणी पीअंदा आहिनि पंहिंजो <laughs> अहिड़े क़िस्म जो पोइ जानवर वांगुरु पीअंदा आहिनि पंहिंजे झुकी थींदो आहे पर बहरहाल खाइबो ईअं कोन्हे बीमार हूंदो माण्हू सुते खाईंदो आहे पर उथी वेही खाइबो पंहिंजे नमूने सां अहिड़ी इहा थी हालति पंहिंजे सजदे वारी हालति हाणे वरी रुख वारी पंहिंजे क़ाइदे वारी हालति जंहिंमें वेहिजे थो तयारु पढ़जे थो उहो क़ाइदे जी हालति आहे उहो ईअं आहे जीअं वण आहिनि नंढा उहे आहिनि या जीअं ॿियो को अहिड़ो को जानवर हुजे जेको ईअं वेही सघे पोइ अहिड़े नमूने सां उहा शकिल हुनजी ठहे थी जेके टे चारि हयतूं इहे पंहिंजे असांजे आलमनि ॿुधायो आहे त निमाज़ियूं चारि हालतूं आहिनि ऐं उन्हनि जो तालुक़ु जेको आहे सो जानवरनि सभिनी जानवरनि जी इबादत जो सलाद जो जेको हीअं त ज़िक्र आयो त इबादत सभई सलाद कनि था पर असांखे ॼण उन्हनि जो सभिनी जो सवाबु उन्हनि जानवरनि जो उन्हनि जी हयत चइनि इन शकिलनि जी जेका आहे सा असांखे हासिलु थिए थी जॾहिं असीं निमाज़ त पढ़ूं ॿी कंहिं बि उमत जी निमाज़ ईअं न आहे अॻियूं जेके तौरात वारियूं उमतूं या छा चइबो चइजे हज़रत ईसा अलाम जे पंहिंजे छा इंजील इंजील हिन जूं जेके उमतूं आहिनि उहे या हिकिड़ी सु शकिल हूंदी हुई या गोॾा गोॾनि भर बीही ऐं पंहिंजो दुआ घुरंदा हुआ या पोइ करे सजदे में हज़रत ईसा आल आख़िरी राति जो गिरफ़्तार थियो आहे त सजदे में किरे थो हज़रत इब्राहिम अल सजदे में किरे थो मतिलबु त अहिड़ो ज़िक्र आहे सजदे में किरण जी ॻाल्हि आहे पर इहो कोन चारि ई सूरतूं जेके आहिनि हिननि अंबियान अल इस्लाम जूं चारि ई सूरतूं न आहिनि कंहिंजी कहिड़ी आहे इस्लाम जेको आहे सो गो गोरनि भर पंहिंजो बि दुआ थो करे हज़रत ज़ी आहे इस्लाम अहिड़े नमूने सां कंहिं कंहिं शकिल में नमाज़ थो पढ़े पर हुनजी हिकिड़ी हिकिड़ी शकिल आहे पर असांखे इहे चार ई हासिलु आहिनि हिन उम्मत मोहम्मद सलाहु रसम खे ई शकिलूं शकिलियूं ई हयतूं जेके आहिनि हिन जूं निमाज़ियूं इहे असांखे हासिलु आहिनि जेके जानवरनि में आहिनि ऐं जेके ॿाहिरि काइम काइनात जे एटमॉस्फियर में पंहिंजो वण टिण पखी पखण जबल हिननि में जेके आहिनि से अहिड़े नमूने ई शकिलियूं असांखे हासिलु थियनि थियूं हाणे इहा ॻाल्हि मूं करणी करणी हिन में हाणे हुन खां पोइ फरमाए थो त यकुलून आमना रसूल वताना चवनि था ईअं जेके मतिलबु त माण्हू आहिनि मुनाफ़िकनि या काफ़र था थी वञनि लाइ उहे चवनि था त असां ईमान आंदो आहे अलाह ते ऐं असां रसूल ते बि ईमान आंदो आहे ऐं असां अताद कई आहे सुम यत फ़रीक़ पोइ उनमां हिकिड़ो ग्रुप उन्हनि मां हिकिड़ो फ़रीक़ु उन मां हिकिड़ो टोलो अहिड़ो आहे जेको फ्री थो वञे जीअं वल आहे त वल मां पोइ हिते मोटी फिरी वञणु जीअं चि अबाउट टर्न करे वञणु हुयो इहे त वल आहे फरी फरीक़ी मिम वाइदे ज़ालिक इन वाइदे करण खां पोइ जो त असीं ईमान आंदो आहे त असां रसूल खे मञूं था त असां अताद करियूं था हुन खां पोइ वरी फ्री था वञनि हलिया बाबा बिल मोहमिनी पोइ पक आहे त उहे मोमिन कोन्हनि अलाह ताला फ़रमाए थो सतेतालीह आयत मुंहिंजी इहा ॻाल्हि फ़रमाईं हिन खां पोइ चए थो वैज़ा दू वैदा आहे ऐं जॾहिं हुनखे सॼो वञे थो त अचो अलाह वटि पर रसूल ई रसूली बह न हुउमि त तव्हां तव्हां ते जंग कोर्ट में वञिबो आहे को कंहिं फ़ैसिले जे लाइ ऐं ज़िक्र ईंदो अने माण्हूअ जो हिते नालो ईंदो कोर्ट में वञिबो भई केस खणी ईंदे हीउ मुंहिंजो असांजो आहे हीउ मुंहिंजो जेको यार आहे दोस्त आहे की दुश्मन आहे हिन मूंसां हीअं कयो आहे मूं हिन सां हीअं कयो आहे हाणे असांजो फ़ैसिलो कर त फ़ैसिलो वटि जेकॾहिं एतबार हूंदो पंहिंजे जज ते त वञिबो हुन वटि जे एतबार हूंदो ई कोन पाण वटि हाणे केरु थो वञे कोर्ट में मूंखां सवाइ पर <laughs> पर कंहिंजो फ़ैसिलो थिए कोन थो तंहिं करे माण्हू कोर्ट में वञी छा कंदो चवंदो वञ भला हथ में कुहाड़ी कण बंदूक करणु कमु पूरो कर पंहिंजे हथ सां बाक़ी हीअ कोर्ट वारो त फ़ैसिलो कंदो कोन हाणे हिते जॾहिं रसूल पाक सलाह जॾहिं आयो आहे हुन वक़्तु जॾहिं सॼो छॾे थो त भई फलाणो माण्हू अचो मतिलबु त फलाणो कोई केस को आयो आहे फलाणो माण्हू शिकायत खणी आयो आहे ऐं हाणे फ़ैसिलो थिए त पोइ इज़ा दो इलाहे उहा रसूल ई जॾहिं हुनखे सॼो थो वञे अलाह ॾांहुं ऐं अलाह जे रसूल अलाह ॾांहुं माना अलाह जे कलाम त वञे कलाम मुताबिक़ जेको अलाह ताला फ़ैसिलो कयो आहे क़ुर में उन मुताबिक़ फ़ैसिलो कयो ऐं रसूल पाक सलाह फ़ैसिलो कंदो ले या कुम बहि न हुउमि त तव्हांजे उन्हनि जे विच में फ़ैसिलो करे अलाह ताला जो आहे रसूल पाक सलाहु फ़ैसिलो करे हिदा फ़रीक़ु मिन मोहरदून त हिकिड़ो फ़रीक़ु उन मुंहिंजा हिकिड़ो ग्रुप अहिड़ो आहे जेको हुन खां ऐराज़ करे थो हुन खां मुंहुं मड़े थो यानी नथो अचे छो जो हुनखे ख़बर आहे त फ़ैसिलो मुंहिंजे ख़िलाफ़ु वेंदो तंहिं करे आउं कोर्ट में वञा ई कोन माॻे हाणे इहो आहे मतिलबु जेको काफ़रनि जो तरीक़ो जेको अॻु में हुयो रसूल पाक सलाह ज़माने में असां वटि बि ईअं आहे जॾहिं मूंखे ख़बर हूंदी त हीउ जेको कोर्ट मुंहिंजे ख़िलाफ़ु अचिजो आहे आऊं त आहियां ॾुहारी ऐं हाणे हीउ खणी आयो आहे शिकायत ऐं वञा ई छो कोर्ट में बसि पोइ चइबो बाबा हीउ बीमार आहे हीअ अचे कोन थो इहो मुल्क खां ॿाहिरि आहे हीअ फलाण आहे हीअं आहे हुते हुते आहे ॿिए हंधि आहे हथु कोन थो अचे हुनखे बेल जेको आहे सो ॾेई कोन थो सघिजे जेको छा चइबो खे खणी वेंदो आहे जेको माण्हू हुनखे कोर्ट जो जेको सॾु थींदो आहे हू चवंदो आहे ई कोन्ह को मूंखे लधो ई कोन्ह को हथु ई कोन आयो त उहो अचे ई कोन्ह थो छो जो हुनखे त हाणे परसूल पाक सलाह सां वटि अहिड़ा माण्हू ईंदा कोन जेके जिन खे मतिलबु त हुनखे ख़बर हूंदी त फ़ैसिलो असांजे ख़िलाफ़ु थींदो भई यकुल मुल हक़ु पर जे हुननि जो हक़ु आहे ऐं सम्झो त सम्झंदो त मुंहिंजे फेवर में थींदो साॻियो माण्हू सम्झंदो त हिन हाणे रसूल पाक साह मुंहिंजे फैस मां हक़ ते आहियां हिन ॻाल्हि में त डोड़ंदो ईंदो पंहिंजे कम लाइ वई इहा कुल हक़ या अतू इलाही मोज़ आनो डोड़ंदो ईंदो तकिड़ो पंहिंजो तेज़ जॾहिं वञा रसूल पाक सां यूदी बि ईअं कंदा जॾहिं हुनजो फ़ैसिलो ॾिसंदा त असांजे ख़िलाफ़ु ईंदो तूं ईंदा ई कोन चवंदा हीअ त असीं वञी मञूं कोन था वरी जॾहिं हुनखे ख़बर पवंदी त हीउ फ़ैसिलो मुंहिंजे फेवर में थींदो त पोइ यकदमि डोड़ंदा ईंदा अफ़ी कुलू कुलूब छा थियो आहे हाणे अलाह ताला फ़रमाए थो त हिननि माण्हुनि सां कहिड़ी जिठ आहे हिननि माण्हुनि अलाह ताला फ़रमाए थो पाण त हिननि माण्हुनि सां अॼु हीअं आहे या हीअं आहे या हीअं आहे कहिड़ो मसलो आहे हिननि माण्हुनि सां पहिरीं ॻाल्हि अफ़ी कुलू कुलूब मरदुनि हुन मर्द को आहे हुननि जे कल्बनि में some kind of sickness in their hearts which prevents them from coming to for justice पर हाणे पंहिंजे पाकिस्तान में त केर बि ईंदो छोजो even a only a sick person will go to the court because who will go to the court अफ़ी कुलूब मर्दुनि अमिर त आबू या हू पंहिंजे इर्त कनि था यानी वापसि था मोटनि यानी रद्द था कनि رسول पाक अला अल جو अलाह तालाम या پاک पाक जो मूंखे रद्द था कनि या छा अम याफ़ूनी फलाहल या हुननि खे डपु आहे त अल्ला ताली हुन जे ख़िलाफ़ु फ़ैसिलो कंदो ज़ुल्म सां यानी फ़ैसिलो थींदो अल्ला ताल फ़ैसिलो कंदो सचो हक़ीक़ी पोइ कंहिं ते ज़ुल्म न कंदो न को हुन दुर्त ते न को हुन दुर ते पर हुनखे ख़बर न असांखे ज़ुल्म कंदो अलाह पाक ज़ुल्म कंदो या रसूल पाक सां ज़ुल्म कंदो पोइ हुनखे कहिड़ो डपु आहे जो जो नथा अचनि यानी रसूल पाक जे सॾ ते या अलाह ताला जे ताल ते कहिड़ो कोन टिनी मञा कहिड़ी शइ आहे फलाह अलाहम रसूल अलाह ताला हुननि सां ज़ुल्म कंदो या रसूल हुननि सां ज़ुल्म कंदो भल उलाह हिकु हुम हुन पर अहिड़ा माण्हू जेके नथा अचनि अलाह जे सॾ ते अलाह जे सॾ खे सही नथा सम्झनि अलाह जे सॾ खे आदालात वारो नथा सम्झनि आदिल नथा सम्झनि रसूल पा खे आदिल नथा सम्झनि उहे बराबरि ज़ालिम आहिनि अलाह हिकु हुम ज़ालिमून इन मां कान قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون पर उन जे मुक़ाबले में उहे जेके माण्हू आहिनि मोमिन इनमहिल इन मां कान कौलल मोमिनी जेको जेको मोमिन जेके आहिनि उनजो कौलाद इला रसूल जिन उनखे सॼो वञे थो अलाह ॾे ऐं उनजे रसूल ॾांहुं यह हकम बहनुमि त हुनजे विच में फ़ैसिलो अलाह ताला करे या रसूल पाक सलाह सां फ़ैसिलो करे ऐं इहा चवनि था समयनि आहे उहा हथा न असां ॿुधो ऐं असां हताहत कई अलाह ताला फ़रमाए बेशक उहे फलाह पारण वारा आहिनि उहे कामयाबी हासिलु करण वारा आहिनि उहे सक्सेसफुल आहिनि अलाह पंहिंजो फ़ैसिलो वरी थो ॾिए चार ॻाल्हियूं थी वञूं छो त जेके अल्लाह ताल जी इताद कनि था ऐं हुन जे रसूल जी इताद कनि था ऐं ऐं अलाह ताला खां डिॼनि था ख़शियत ख़शा ख़शियत आहे ऐं इहा तक ऐं तकवा कंदा परहेज़गारी कनि था रुकनि था परहे तकवा इहा आहे जो माण्हू जीअं कंडनि वारे हुन सां लंघंदो हसूल रसूल पाक सलाह चयो पंहिंजे हज़रत उमिरि खे या कंहिं ॿिए हिक ॿिए सां इहा ॻाल्हि थी आहे कहिड़ी आहे त जे कंडनि वटां लंघे पंहिंजो पान कपिड़ा मथे करे अहिड़े नमूने सां लंघे वञे हलियो जो कंडो न लॻे इहो थियो तखवा वारो तरीक़ो ऐं यक्ष आहे ख़ौफ़ हुजे अलाह ताला जी हैबत हुजे अलाह ताला जो डपु हुजे दिलि मंझि इहे सभई ॻाल्हियूं जंहिं बीमारियूं ॻाल्हि जीअं जेके इताद कनि था रसूल जी ऐं अलाह जी ऐं रसूल जी ऐं हुनखे ख़शियत आहे हुनखे ख़ौफ़ अलाह ताला जो आहे ऐं तकवा आहे परहेज़गारी तक तकवा बि माना परहेज़गारी पर परेमान रोकणु पुछड़ाई जे कम खां खांज़ उहो बेशक उहे जेके आहिनि से फ़ाइज़ आहिनि कामयाबु आहिनि फ़ाइज़ बि कामयाबु आहे ऐं फलाह वारो बि माण्हू कामयाबु आहे त हिते ॿई ॻाल्हियूं चयईं अलाह ताला फरमायूं ओला ओला हिकु हिकु होमल पोइ फ़रमायूंज़ू इनमें हाणे इन हाणे अॻिते था ॾिसूं त पंहिंजो हज़रत मावरदी रहमत अलाए छा त चवे पहिरीं त इहा ॻाल्हि एकतालीह वारी करे वियासीं हलिया जेके चईनि पेरनि वारा की ॿिनि पेरनि वारा की चइनि ते हलनि था हा हुन खां पोइ इज़ाफ़ एज़ा दूल रसूली बइन हुज़ाफ़ फ़रीक़ फरमाए थो त या आयत जेका आहे सा हिकु फी बश नाज़ुल थी फी बशरु रज़ुल मिनल मुनाफ़िकिन बशरु हुयो हिकिड़ो माण्हू या छा नालो हुअसि मुनाफ़िकनि मज़ा हिकिड़ो माण्हू हो कान बैन हुई बैन रज़ुल मिनल यहूद ख़ुसूमत हुन जेहूदी ऐं हुनजे विच में को जहिड़ो हुयो उहो उहो मुनाफ़िक जेकॾहिं मोहम्म हुजे हा त जुड़ंदो अचे हा ख़ुशबू हाणे यहूदी सचो ऐं हीउ कूड़ो हेॾो हिनजो हुयो यहूदी जो नओं जेको बि फ़ैसिलो ख़ुशूमतूदी चयो हली आहे त नबी पाक वटि हलूं था तव्हांजो मुस्लमान आहे हुन हुन सम्झो त हीउ मुस्लमान आहे छो त बज़ाहिर ॾेखारींदा तव्हां मुस्लमान आहियां चाहे हलूं था हुन वटि पोइ हाणे फ़ैसिलो कंदो नबी पाक सलाहु सां यूदी तव्हां हीअं चयो हुनखे मुस्लमान मूं जड़े खे जेको मुनाफ़िक आहे जेको मुसलमान आहे उहो चवे थो न हलूं था बेबशर नालो कैब अशरफ वटि था हलूं हूअ चवंदा काइब अशरफदी तव्हांजो आहे उन वटि त हली फ़ैसिलो करायूं त हुनखे ख़बर आहे त काइब अशरफ हुन जो दोस्त आहे या पासो वठंदो रसूल पाक आसम जो हुनजो पासो कोन वठंदो ऐं इन करे पोइ हुन खां ॻाल्हि खां रोकियो पोइ इन ते आयत आई हुन बैदि कैब बिन अशरफ जेको तमामु वॾो मुखालिफ़ रसूल पाकला सम्झो मारिजी वियो वकील मुगरत चवंदा त मुग़ैरत बिन जे जी मुताली आयत बनी अमी आहे कान बहिन हू बहिन अल अल अली करम उल्हा वजह हू ख़ुसुम आहे हुनजे विच में अली करम उल्ला वजह जे विच में जहिड़ो हुयो को फी मां उहा अर्दु पाणीअ जो या धरतीअ जो बनीअ जो उहो अर्दु फमतना अलाक अली आहिनि अला रसूल वकाल इलहू यब गदनी च मुंहिंजो फ़ैसिलो कोन्ह कंदो मूं ते मूंसां बोग रखे थो इन करे फनज़रत नज़र पोइ हिन ते आहे आयत आई हज़रत अली जो पासो वठंदो वियो माण्हू रसूल पाक सलाह हुन जो पासो वठंदो त किराऊं कोन थो हलां हिन ते आयत आई भई इहा कुल हक़ या तू इलाही आहे नीन जेकॾहिं हुननि जो हक़ु आहे त हू पंहिंजो ईंदो पियो डोड़ंदो आहे नीन क़बूल कंदड़ थी मतिलबु आऊं हा मूंखे उहो क़बूल आहे त इहो चयो इहा कुल कुलम हक़ या तू इलाही आहे नीन हिन में चारि कौल आहिनि पहिरियों आहे इब्न ईसा रहमत चए थो त ताइन थींदा मोज़ाइनीन जी माना ताइनीन थी ताइन थी ईंदा तात कंदा यानी मञींदा ऐं खाद यानी झुकंदा ईंदा मतिलबु त सबमिट कंदा उन ॻाल्हि ते चवंदा हा असांजे क़बूल आहे ख आहिनि ख़द खुदू सां खुदू चइबो आहे ख़ुशू ऐं खुदू टियों माना मसर आहिनि ख़ुशि थींदा सर सरत सां ईंदा तकिड़ा तकिड़ा पिया ईंदा قال مجاهد رحمة الله عليه چوتھوں مقرنين قاله الأخفش وفيها دليل على أن من دعي إلى حاكم فعليه الإجابة ويخرج إن تأخر ودولنا عند مقرنين وقد روى أبو الأشهب عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعي إلى حاكم من المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له जेतिरो जेकॾहिं हाकुम हुनखे सॾे मुस्लमान खे ऐं उहो जेकॾहिं हुनजो जवाबु न ॾिए मतिलबु त न वञे ऐं हू हुजे त पोइ पोइ हू ज़ालिम आहे हाकुम जेकॾहिं सचो आहे पर जे कूड़ो आहे हाकुम सुठो न आहे त बि माण्हू खे त वञणु खपे त भई ॾिसूं त छा थो कहिड़ो फ़ैसिलो थो करे हाकुमु ज़ालिम हूंदो त फ़ैसिलो कंदो पोइ ज़ालिम जेके नथो वञे मुस्लमान उन हाकुम वटि त पोइ हू ज़ालिमु आहे ला हक़ु लहू हुन को हक़ु कोन्हे कोन ते सुमखायल उन खां पोइ फी कुलू में मरदुनि हाणे हिन में ॿ कॉल आहिनि हुनखे बीमारी काए दिलि में कहिड़ो मतिलबु त छा देर सिकनेस इन हार्ट ऐं पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे जेका बीमारी माना शिरक जा हसन बसरी रहमत ईअं थो चए या ॿियो त निफ़ाक़ आहे हुन दिलि में कताद रहमत ईअं थो चए अमिर ऐं अमिर ताबू या अमिर ताबू एर्ताब में पियल आहिनि माना शक में पियल आहिनि त हाणे हिते चए थो शक जी माना इहे शकू इहा तमिल हिन ते ॿ कॉल आहिनि हा हुननि खे शक आहे रसूल सम्झे अदल सां पहिरीं ॻाल्हि इहा ॿियो कॉल इहो आहे त हुननि खे रफ़ूल पाक सलाह सलम नबूअ ते ई शक आहे हिन करे नथा एरताबू जी माना आहे ॿई ॿिए थियूं ऐं उनखां पोइ बाक़ी माना पाण मुख़्तसिर करे छॾी आहे हाणे टेवंजाह आहे था पढ़ूं चोवंजाहु त ऐं कसम था खणनि उहे माण्हू अलाह जो कसम था खणनि जब त पको कंदे जहद अहिमान वॾा वॾा कसम पंहिंजे पंहिंजे कसमनि खे पको कंदे ल इन अमर्त जेकॾहिं असांखे हुतां हुकुम कंदे रसुल पाकास न त असीं निकिरंदासीं वेड़ जे लाइ जंग जे लाइ निकिरंदासीं ज़रूरु निकिरी पवंदासीं कुलात्म रसुल पासनि माण्हुनि खे चओ त कसम न खणो त लातुनि तहात जेका इतात आहे पधरी परे खां मारूफ़ आहे छो कंहिंखे ख़बर आहे तव्हां एतात कई या न कई कसम था खणो असीं नई वॾा असां कसम आयल आहे जो रसूल जो हिन जो आसमान जो ज़मीन जो का जो हिन जो हुनजो कसम आहे त असीं त सचा आहियूं हीअ सचा आहियो त पधरो थी पवंदी पाणी ॻाल्हि कूड़ा आहियो त पाणी पधरी थींदी तव्हांखे कसम खणण जी ज़रूरत कोन्हे को जे कसमी माण्हू ॾिठोसीं सूरत आराफ़ मजबे त उहो शैतान जेको आहे सो कसम खणी आद में हवा खे चए थो आऊं तव्हांजो घणो गुरू आहियां केरु आहियां नासे त लखुमि अञा नासे लखुम नासे आहे तव्हां घणो घुरो ख़ैर ख़ा आहियां तव्हांजो कसम जेको खणे हुनखे एतबार न कजे सम्झो हीअ माना कसमी पाण वटि सिंधी में बि चवंदा आहिनि त हीअ कसमी आहे माना लुचो आहे हीअ कूड़ो आहे कूड़ो कसमी आहे हिन जे कसम ते एतबार कोन्हे हू चवंदासीं निकिरंदासीं निकिरंदो त निकिरिजो त हुकुम थींदो त निकिरिजो हाणे वेठा जंहिं जंग न आहे हुन वक़्तु चवंदासीं निकिरंदासीं जो जंग जो हुकुम थींदो त निकिरंदा कोन्ह को कुला तख़्स तुखसमूं कसम न खणो तातुनि तात जेका मरुफ़ आहे जे सभिनि खे ख़बर आहे छा आहे ताल ॼाणे थो जेकी तव्हां करियो था सो तव्हांखे ख़बर आहे कुल अती उल्हती रसूल चओ त अल्ला ताल जी इताद करियो ऐं रसूल जी इताद करियो तवल पोइ जेकॾहिं हू फिरी वञणु हलिया मुड़ी वञनि मोटी वञनि हलिया वई न मां अल त उन्हनि ते आहे जेको हुननि ॿार खयो मतिलबु जेका बि खयो अलाए कुम मां तुम ऐं तव्हां ते उहो आहे जेको तव्हां ॿार खयां उहो सभु को ॿार खणे ॿार निजा ॿार साईं शाह लतीफ़ चयो ॿार वॾा ॿार अलाए कुम मां आहिनि अलाइमिलुम वञु तीअं जेकॾहिं तव्हीं हुन रसूल पा सलाह इताद करियो था तहतदू त हिदायत वारा थींदव जे हुनजी हितात कबी त हिदायत वारो थिबो हितायत कबी कोन चइबो आहे बसि मुस्लमान आहियां पर हलंदुसि कोन मिलो हुन चयो आहे मूंखे निमाज़ या रोज़ो या फलान ज़कात जेके चङा कम आहिनि उहे उहा कंदुसि कोन को त ती इतात कंदुसि कोन को त हिदायत किथां ईंदी त इन तू इंतू ती यू जेके हुनजे ॻाल्हि ते तव्हां हलियो हुनजी हितात कयव त तहत तदू त पोइ तव्हांजी हिदायत थींदी अल रसूल इल अल बलाहुल मुबीन या रसूल पाक सलाहु ते सवाइ पधरे करे ॿुधाइण जे ॿी का ॻाल्हि कोन्हे बसि हू ॿुधाए थो हाणे मावरदी रहमत अलाए फरमाए थो त कौलू ताला कुला ता अथनि मारूफ़तुनि चए थो हिन ॿ मानाऊं आहिनि मानाऊ आहिनि आदमा तात सादिकत ख़ैर मिन ईमान मिन ऐमान ऐं काज़ब त सचो सची तात जेका आहे सुठी आहे भली आहे कूड़े कसम खां जी कसम खणजनि ऐं वाइदा कजनि कूड़ा उन खां तात सची तात सची सही आहे ॿी ॻाल्हि आहे तव्हांजी त जेको निफ़ाक़ आहे उहो ख़बर पइजी वेंदी तव्हांजे तात न खणणु बजा उन करे हरुभरु मुंहिंजा आॾो अची वॾियूं ॻाल्हियूं न करियो पर वॾा वॾा कूड़ा कसम न खणो ए आर त जी माना फिरी वञणु मोटी वञणु मोटी वञण जी माना ऐराज़ करणु माना मोह मोड़णु रसोल्ला सलम खां मोह मोड़ण जी माना इन मां निकिरे फाइन मां अलाए मां होमिल व अलह मां होमिल तुम उन ते आहे जेको हुन खयो ॿारु ऐं तव्हां ते आहे जेको तव्हां ॿार खयो ऐं अलाए मां हमिल मिन कुम व अलह मां होमिल तुम मिन ता थी हुननि जेको पंहिंजे ॿारु खयो भलागत जो यानी फसी ज़बान में सुहिणी ज़बान में मिठी ॿोलीअ में मिठो चए कूड़ो अंदरि कूड़ो कां ॿाहिरि ॿोलियूं हंझजूं तंहिंजो सुहिणी मिठी ॿोली वेठो ॿोले पर आहे बुछड़ाई अंदरि कूड़ो लॻो पियो आहे ऐं पंहिंजो त तव्हां ते उहो पंहिंजो आहे जेको तव्हां आत अतात कई उनजो ॿार उनजो तव्हां ते आहे अतात जी चङाई उहो सुहिणो ॿारु हिकिड़ो सुठो ॿारु हिकिड़ो बुछड़ो ॿारु इहे वधीक तौर पिया जेके वज़न मंझि पंहिंजे साइमी मंझि पंहिंजे क़यामत जे ॾींहं ते होॾा सुठा ॿार हूंदा होॾा भुसा ॿार हूंदा त ईअं भई इहतमिल वज़हनि सां इन ॿियो बि चीज इतमाल आहे मुहरदी रहमत लाल अचे थो हिन वजह इहा माना निकिरे थी अने अलह मां हुमिल मिन फ़र्ज़ जहाद कुम त तव्हां जेको जहाद जो फ़र्ज़ु कयो हुनजो ॿार खयो व कुम मां हुमिल तुम मिन विज़र इबादत ऐं तव्हां ते आहे जेको ॿारु इबादत जो मतिलबु चङाई जो ॿारु जेको तव्हां वञु तू तीहू त तदू यानी इलल हक़ जेकॾहिं हक़ ते हलंदो त पोइ तव्हां हिदायत पाईंदो जेकॾहिं हक़ ते न हलंदो त पोइ ताहत कोन पाईंदो हाणे वमा अल रसूल इल इलल हिन जी माना करे थो यानी बिल्कोल लमन अथा उहो बि सैफ़ लमन असा जेको जेको ॻाल्हि ॻाल्हि हिन माना ईमान आणींदो त उहो मतिलबु त थींदो बलागुलमु बिन ऐं जेकॾहिं अतात कोन कंदो पंहिंजे हुन सां बि सैफ़ लेमन असा जेको नाफ़रमानी कंदो हुन सां पोइ तलवार जो फ़ैसिलो थींदो पोइ हाणे हिते वक़फ़ था करियूं इना वरखमना वरज़ुकना वफ़ज़ना वहदना अला सवात मुस्तक़ीब सवात लज़ीन